бял и тъжен днес, какво душата ми зачерня и печали. На лакет ли съм спал нощес, слана ли на лицето ми е спала, сърцето жалба ли не може да прижали. Не дей ме пита, замълчи, за пътя извървям, за моята безмилостна тегоба, не всеки има майчините укорни очи. Не позволява и дребната човешка злоба да ме досегне с злорадо съжаление, на лицемерно утешение за мръсните ръце, усойната ми мъка няма рамо. Мидей разплаква моето сърце. Мамо, аз имам да изплаквам много сълзи, мамо. О, неоплакан гроб е моя ден и плакал бих, като ви хручка лепна в сухи храсти. Но аз не съм на този свят за плач роден. Очите ми не са на мокро място. И аз бях раснал с чесън и чорбица бобена. И аз на своята софра съм нямал хляб съдбата ми е от зла урисница ли бе прокобена? нали не бях роден страхливец слав, какъв враждебен дух повлече и загроби в таз свратливост моя дълг синовен, че днес чуждей излъганата обич и как е тъжен залезът бездомен. Самим съм скитал от дъжда и днес тъгувам за погиналите дни. Като куршуми не изстрелни в целта, отидоха те някъде в страни, прахосани с врага без бой. И кой ще ми ги върне? Кой? Не спастрих вчерашния ден. Развей прах бях но заят се укривах до кошмарския тезга. Не помниш ли? Тогава слатинките цъфтяха и белогради лястовички край фонтана, кълчица за гнездата си кълвяха. А моето гнездо празно се остана и дните ми внезапно обедняха. Сърцето ми отрудено болей от своята и чуждата вина и в моята коса белей на ранна есен първата слана. Горчи ми още с нощното вино. Ще отгорчи ли все едно? Заръбва, но оставя белек всяка рана. на съвестта ми сронен е брегът висок. Мен срещата на две епохи стана е щял мен покоят им жесток, а само мен ли той светкавици кръстоса и само мен ли той ми вчера? Но грамотевицата на въпросите най-силно в моето сърце трепера. Ще разбереш ли моята тревога поколение? ще разбереш ли как из нея се роди горчилото на уплах и съмнение, не е ли днеска само празна пещера човекът, където лозунгите хвърлени отекват секут на дните в шеметния бързотек, и тоя век, не е ли моя мащика, дали не съм завареник на тоя век, дали за него жертвите с кръвта си плащаха, дали роден съм рано или закъснях, не чувахте ли моя глас? Аз вашия не чувах. И аз вървях, и аз болях, каквото в мен болях, изполетувах, и друговерец аз не станах, макар надзъртах в чужди дом през старата ключалка. През огън минал, връщам се с томара. С томарата и тя умеква призакалта. Аз знам какво е вяра и съмнение. Аз знам какво е болест и падение. Аз знам какво е път и бой. Аз знам какво е скръп и рана. Знам вече кой е чужд и свой. защото помня как дъжда рида на стрехи вехки, защото сглъх в чужди дом от горешния стон, зато или мои плакали очи си ви от техте да гледат и желязо, скели и бетон. Свой нерв привързал съм за всеки ден, за всеки час, за всичко тук е отговорен моя дълг голям тревогите и грижите си аз утроих сам и къмнал като релса, всеки стих написан през урвите прехвърля мост и моята дежурна мисъл будува все на пост. Един велик, един брутален век у мои скути съдбата си безсъница завинаги остави и безконечното въже на трудните минути навърза зад селото ми на възели порави. О, възели, на сто въпроса търсещи решение. О, възели на напрежението, зад моето чело, родени от съмнението, насрещни ветрове се пият, вият страховито, запарят канари от неотменните задачи, бунтуват с пяс, едно небе тревожно, грамовито, Прохлита тежки облаци, пучат и плачат, и слепоочета се замерват със светкавици, клокочи буря, адска буря в дън душата ври, от нервите ми опити тя звънки струни прави си, и моя мозък осветкавичен гори. Дяволите разношумния пазар на суетата празна. На тоя свят шамач и вкусничка чорба не съм дошъл. Възседнал паляка громаден на епохата желязна, аз ида с грому на деня по-острия чакал. На моята съвест новото правителство реши, не са за мен съблазните минутни, когато днес човешкото сърце крещи над дните смутни, в шепите барутни. Дойдох на този свят да видя слънцето, в ръка да взема плодът на радостта наливал сладост много векове. Написана е моята съдба поема в по-свободни, бели стихове с теб, епохо, ние не се римуваме. Но ритъмът един и същ е в нас. И не от вчера ние воюваме. И не от вчера в сно и мраз, попивала по тасовина на усилни дни, сивей на моя гръб работната рубашка. И аз не знам, ще доживея до старини. Не знам дали в ръка стояшка ще търся порти и пътека дори да се отида рано, нека. На мен не стига, че на време се роди. Това столетие е мой плашник. За него с кръв и пот пътих, Платил съм всеки негов миг. Платих му приживе и дните работливи свидетели са живи, че имам да уреждам с него сметка. А нека мълни по пътя ми на сметка. Металния свят е сърдечен, те ми е майко да скитам. Аз жадувам за полет далечен, но от своя гнездо да излитам. Ще оттекат през обедния кръстопът годините, и пак ще се върти по стародавния си път земята. Денът на хората ще грейне утре по-засмян. Ще имат тередовен превоз до луната с експрес ракетоплан. Ще има пак звезди и кучета ще има, виещи към тях като преди. Но нека вярата не оскъднява яснее е този ден за спяно път на път. Човекът е човек тогава, когато е на път.